Prije nego što počnemo govoriti na ovu našu spomenutu temu, i ja bih spomenuo jednu stvar, također je vezana za financije. A to je, kao što znate, mi ovdje imamo jedan projekat koji je zasigurno veoma hajrli projekat i od njega mnogo ljudi vide veliku korist. A to je da ovaj svaki put petkom kada krenemo na predavanje svako od nas ponese nešto kupi u prodavnici u vrijednosti pola marke neko marku neko dvije marke s sa, ovaj svačim mogućnostima pa nakon toga formiramo jedan paket i to uručimo nekom u našem gradu koji je potreban, a mnogo je ljudi koji nam se obraćaju za pomoć. Pa tako je samo da imate to u vidu, znači da je to naša stalna praksa, pošto s vremena na vrijeme mi ovako posjetimo malo braću, pa to malo oživi, pa opet zastari i tako ovaj, pa malo je osjetno da su braća opet malo, malo počela popuštati u tom ovaj segmentu, pa ovaj savjetujem sebe i vas da se malo aktivnije uključimo u tu aktivnost koja zasigurno polaže velike rezultate. Što se tiče večerašnjeg predavanja, ono je na temu svojstvo misionara drugi dio. Napokon vraćamo se našem serijalu emisija kojeg smo već odavno započeli, u kojim smo obećali, obećali da ćemo govoriti o misionarstvu, pozivanju ljudi u islam i onim stvarima koje se vežu za tu tematiku. Kao što znate, imali smo jedno predavanje i to je bilo prvo predavanje u tom serijalu gdje smo govorili o mudrosti prilikom pozivanja ljudi u islam. Drugo predavanje govorili smo o dva svojstva koja bi trebao da pri sebi ima svaki čovjek musliman, a naročito onaj čovjek koji poziva druge u islam, pa smo govorili o iskrenosti i govorili smo o ustrajnosti. Mi smo malo opširnije govorili o te dvije osobine, ali je mnogo toga što nismo spomenuli. Ali kazali smo ono što kažemo, inšala u tome je i šaret za ono što nismo kazali. Danas ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć spomenuti jednu veoma bitnu stvar, ali prije nego što počnemo, treba spomenuti neke stvari kako bi potpunije shvatili ovo predavanje. Prva stvar, zašto smo nazvali ovo predavanje svojstva misionara, a obraćamo se, ajde da kažemo, općim masama. Braćo moja draga, treba da znamo da smo mi svi misionari i svi smo mi daje. Mi jesmo u osnovi muslimani, ali svako od nas je misionar i daje na svoj način. Shodno svojim mogućnostima. Čovjek poziva svoju porodicu. Čovjek poziva svoj komšiluk. Čovjek poziva ljude s kojima kontaktira svakodnevno u svom svakodnevnom životu. Iz tog razloga veoma je bitno da čovjek poznaje svojstva koja bi trebao da ima pri sebi kada je u pitanju misionarstvo. Zašto? To smo svaki put spominjali, ali moramo to zbog bitnosti ove stvari spomenuti zato što dosta puta na terenu postignemo rezultate koje ne želimo. Zaista mi nekada imamo dobre namjere, ali postignemo rezultate koje nismo očekivali ili koje nismo željeli. Zato je veoma bitno da čovjek musliman zna kakva svojstva bi trebao da ima ako želi da se upušta u tu stvar. Čovjek ako ne bi imao pri sebi spomenuta svojstva, koja ćemo mi ako Bog da i spominjati, nekada daje povoda neprijateljima Islama, munaficima i nekada ljudima koji ne poznaju propise Allahove i Đelešanu u vjeri da kaljaju Islam, da etiketiraju ljude koji se pridržavaju vjere Islama. Pa onda čućemo kako govori ljudi koji praktikuju vjeru, oni ne poznaju nešto što se zove dijalog, već poznaju samo monolog. Oni su nekulturni, ne poštuju tuđa mišljenja. Dosta puta kažem, mi smo razlog i njima smo dali povoda da tako govori o nama, o onima koji praktikuju vjeru. Zbog ovog i mnogih drugih razloga i te kako je bitno da čovjek musliman poznaje kakva svojstva bi trebao da ima kod sebe. Jer čovjek musliman koji krene tim putem praktikovanjem praktikovanja vjere uzdiže se na jedan nivo uzdiže se na nivo veći od nivoa običnog naroda jer čovjek dok sebi dadne za pravo da drugi poziva on je se uzdigao na veći nivo dok dadneš sebi za pravo da drugima ukazi vaš da nešto nije u redu ili da ih pozivaš u nešto što je dobro, onda si se ti uzdigao na veći nivo od njih. I onda je logično da ljudi gledaju u tebe s drugog aspekta nego što gledaju ostali narod. Zato će se takvoj osobi tražiti dlaka u jajetu. Kao što mi vidimo, braćo moja draga, svako na ulici ima pravo da radi šta hoće. I niko ne reaguje, osim ljudi koji se pridržavaju Allahove subhanu wa ta'ala vjere, a to su ti misionari o kojima mi govorimo, oni nemaju pravo da radi šta hoće. Oni moraju poštovati saobraćajne propise. Jer kada neko, hajde da kažemo, iz mase napravi prekršaj, niko ne reaguje. Ali kada napravi prekršaj neko ko svojom vanštinom pokaziva da je musliman, ljudi odmah dižu ruke, hađa, tebi to ne dolikuje. Svi imaju pravo da bace papir na ulicu, ali misionar nema pravo. Niti smije da baci koru od banani na ulicu. U osnovi to i nije dobra stvar, ali hoćemo da kažemo kako ljudi imaju različite vage kada gledaju na opće mase i kada gledaju na ljude koji su se stavili u poziciju misionara. Zato, braću moja draga, i te kako je bitno da čovjek zna kako da se ponaša, koja svojstva treba da ima pri u svom ponašanju. I na kraju ovog malo kraćeg uvoda treba kazati da ove stvari koje ćemo mi čuti i koje smo čuli prošli put i koje ćemo spominjati ako Bog da u sljedećim našim predavanjima, to su manje više nama svima poznate stvari. Ali, braću moja draga, nedostaje nam jedna veoma bitna stvar, a to je praktično sprovođenje onoga što znamo. Zato ako se sjećate, Ja sam govorio jedne prilike na predavanju, čovjek musliman koji dolazi na ovakva druženja, trebao bi da ima cilj. Da svaki put kada bude na predavanju, da ode kući i da od tog momenta počne praktikovati, ako ništa, jednu stvar koju je čuo na tom predavanju. Ako ništa, jednu stvar. Zamislite koliko smo mi predavanja poslušali. Da smo na svakom predavanju samo kazali od danas sa ovog predavanja praktikovat ću to i to. S drugog predavanja to i to. Mi bi imali mnogo više ljudi koji su izgrađeni i njihove ličnosti, znači potpunije. Zato kažem, treba da, braćo moja draga, ove stvari koje čudnijemo, trebamo pokušati, maksimalno pokušati da ih sprovedemo u praksi. Večeras ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti samo o jednom svojstvu. Spomenuli smo na prvom predavanju mudrost, na drugom iskrenost i ustrajnost, i noćas ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti o tome da čovjek obični musliman, a naročito onaj koji je sebi dao za pravo da poziva ljude u islam, trebao bi da u svom svakodnevnom životu uzme Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame kao glavnog uzora u svakodnevnom životu. Ova stvar, kao što je vama svima poznato, je opširna stvar. Kada bi htjeli govoriti samo o Božijem poslaniku i o njegovom ponašanju, trebao bi nam ciklus predavanja. Samo da govorimo kako se Božji poslanik ponašao u kući, kako se ponašao sa ashabima, kako se ponašao sa ljudima kada napravi neki prekršaj, kako se ponašao sa životinjama, kako se ponašao sa djecom, kako se šalio, kakav je bio u ratu, kakav je bio u miru mnogo toga bi se moglo kazati o Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam ali mi ćemo gledati da to sve ako Bog da spomenemo u jednom predavanju a ono što preskočimo ako Bog da vjerovatno će biti u ovom što spomenimo i šaret za tu čovjek musliman kada se kaže trebao bi da uzme Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam za uzora u svakodnevnom životu, šta to znači, braćo moja draga? Šta to znači? To znači da čovjek pokuša da oponaša Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam u svakodnevnom životu u svim krupnim i sitnim stvarima. Ovo je veoma bitno da zapamtimo u svim krupnim i u svim sitnim stvarima. To bi trebao da bude cilj svakog čovjeka muslimana, a naročito misionara. Jer, braćo moja draga, Boži poslanik, kao što vi to svi znate, to je osoba koju je preporučio ko? Allah dželle še'nuhu da ga slijedimo. Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa preporučuje svojim robovima koga će slijediti. Nažalost mi živimo u vremenu kada ljudi slijede osobe koje kada se pogledaju s ovodunjalučkog aspekta ne zaslužuju da budu slijedjene. A Allah dželle je svojim robovima pojasnio ko to ima vrijednosti i ko zaslužuje da bude stižen pa kaže lekad <clears throat> kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene zaista vi u Božijem poslaniku imate divan uzor čovjek da slijedi Božijeg poslanika onog koji je poslan kao milost svjetovima kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao milost svjetovima. Ona osoba koja je cijelo čovječanstvo nakon što je bila u tami naučila edebu, naučila moralu, naučila toleranciji, naučila dobročinstvu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te kao milost svjetovima poslali. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame, on je taj koji je pozivao u lijepe osobine, pozivao je u milost, pozivao je da se daje prednost i da se pazi stari, također da se pazi i mlađi. Pozivao je pravdi, pozivao je lijepom obhođenju sa našim porodicama, sa našom djecom. Zato, braću moja draga, prošli put smo spominjali, a možemo i sada spomenuti, nismo svjesni veličini Allahove subhane wa ta'ala blagodati prema nama to što nas je učinio muslimanima i to što nas je učinio sljedbenicima najodabranijeg Allahovog subhanahu wa ta'ala roba i najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallame. Malo ćemo, braćo moja draga, dozvoliti sebi nekoliko minuta da iziđemo s ovog predavanja pa da vidimo, da se vratimo u historiju 1400 godina, pa da vidimo kako su ashabi slijedili Božijeg poslanika, kako su ashabi slijedili Božijeg poslanika sallallahu wa sallame i koliko su ga voljeli. Jer kada čovjek voli jednu osobu, to biva razlogom da on slijedi tu osobu. Zato ćemo spomenuti samo nekoliko primjera. Inšala, vama svima su ti primjeri poznati, ali samo kao što kaže Allah Želešanu, fe zekir fe inne zikra temfeul mu'minin, ti opominji, a zaista će opomena koristiti vjernicima. Tako ćemo naći, braću moja draga, ashabi, toliko su voljeli Božijeg poslanika i toliko su ga cijenili kada bi nek, nekom od njih kazao opiši mi Božijeg poslanika, kaže ne bi ga znao opisati zato što mi kada smo sjedili sa Božijim poslanikom nismo podizali, kaže, svoje oči prema njemu. Nismo gledali u njega iz poštovanja prema Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame. Drugi ashab ili drugi slučaj, koliko su voljeli Božijeg poslanika do te mjeri kada bi nekom ashabu došao njegov roditelj i želio da sjedni samo na šilte na kojim sjedi Boži poslanik, a njegov roditelj još nevjernik, kaže nemoj sjedat, to je šilte Božijeg poslanika, kao što se desilo umu Habibi kada joj je došao njen otac Ebu Sufjan prije nego što je primio islam. Također, toliko su voljeli Božijeg poslanika kada bi vidjeli samo jednom da je uradio neko djelo, pa makar to djelo i ne smatralo se ibadetom, nikada do kraja svog života više nisu ostavljala, ostavljali to djelo. Prenosi se tamo od ashaba koji se zove Kurra i njegov sin Muavija da su vidjeli Božijeg poslanika samo jednom u životu da je nosio raskopčanu košulju. I kaže, nikada ta dva ashaba više nisu vidje, viđena bez razlike bilo ljeto ili zima da su ovaj svezali svoj košulju. Uvijek su nosili raspuštanu košulju. Toliko su, braćo moja draga, voljeli Božijeg poslanika da kada bi vidjeli da Božiji poslanik voli određenu vrstu hrane, oni bi u istom momentu zavoljeli tu hranu, kao što se prenosi u vjerodostojnom hadisu Denesa radijallahu ta'ala anhu. Kaže, kada sam vidio da Božiji poslanik voli tu hranu, od tog dana sam i ja zavolio tu hranu. Toliko su voljeli Božijeg poslanika i toliko su bili spremni da ga slijede, bili su spremni da svojim životima i svojim imetcima brani život Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, a biografije ashaba su prepune primjera, dovoljno je spomenuti primjer Ebu Bekra, kada su bili na putu Hidžlije, pa kaže Ebu Bekr, kada pomislim na to da može biti za, zasjeda, ja idem ispred, pa mi naumpadne, pa imaju oni koji idu iza nas, pa idem iza Božijeg poslanika, pa idem sa lijeve strane, pa idem sa desne. Pa je poznat primjer Ebu Talhina, Uhudu, kada je bila bitka na Uhudu, Ebu Talha je svojim tijelom dočekivao strelice koje su bile upućene Božijem poslaniku, sallallahu alihi wasallame. Toliko su voljeli Božijeg poslanika da nisu mogli zamisliti da prođe dan, a da se ne sastanu i ne sa Božijim poslanikom, sallallahu alihi wasallame. Poznati ashab koji je bio rob pa ga je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam oslobodio Seuban radijallahu ta'ala anhu kaže prenosi događaj koji se njemu desio, jednog dana me, kaže, vidio Boži poslanik, na ko? tužnog. Pa kaže, šta je Feubane, da nisi bolestan? Kaže, nisam Boži poslaniče. Već kaže, ja, kada prođe dan i tebe ne vidim, kaže ja idem po ulicama, idem kućama tvojih žena, idem kod Asaba dok te ne nažim, pa te nažim, pa se moje srce smiri. Ali kaže Boži poslaniće, naumpala mi je jedna stvar, a to je šta će kaže biti ako ja uđem u džehennem, a ti u džennetu, nikada te više neću vidjeti. O čemu oni razmišljaju? Da vidi Božijeg poslanika. Dalje, a kaže ako uđem i u džennet, nisu kaže deređe običnog naroda i poslanika isti. Opet te kaže neću vidjeti pa je Boži poslanik prešutio, pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet u suri An-Nisa gdje kaže وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika i pravednih i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao, a kako će oni divno društvo biti. Povod ovog ovaj, ajeta je ovaj događaj koji prenose islamski mufesiri kao vjerodostojan povod objavi ovog kuranskog ajeta. Braćo moja draga, ti ljudi su toliko voljeli Božijeg poslanika, da ih je Allah Đele Đelaluhu počastio time da zbog njihove ljubavi ih je čuvao još na Dunjaluku. Juče smo pričali nekoj braći taj događaj, ali zbog onih koji nisu bili, ispričaćemo ga ponovo ashab koji se zvao Mehran, Ebu Abdurrahman, a Boži poslanik ga nazvao Esefine. Prije nego što spominimo njegov događaj, da spominimo zašto je nazvan Esefine. Prenosi se, kao što je spomenuo Hafiz ibn Hajar u knjizi El Isabe, da je Boži poslanik nazvao ovog ashaba zbog toga što kada bi bili na putovanju, kada god bi kom je dosadilo nošenje njegovog prtljaga dao bi njemu, pa kaže Boži poslanik, ente se fine, ti si kao brod, sve nosiš. Taj se fine, on je veoma mnogo volio Božijeg poslanika, veoma mnogo ga volio, bio je štićenik Božijeg poslanika, Božiji poslanik ga je oslobodio nakon što je bio rob. Kada je preselio Božiji poslanik, sallallahu alaihi wasallame, napustio je Medinu, jer većina ashaba je preselila izvan Medine. Krenuo je putem širenja islama, davom i mačem. Krenuo je u pravcu rimljanske države, pa je ušao u jednu šumu pa je zalutao. U toj šumi sreo se oči u oči sa razjarenim i ljutim lavom. Kaže, kada je došao do njega lav, kazao mu je, kaže, ja Ebal Haris, Arapi imaju jedan veliki pojam kada je u pitanju lav, to je pojam hrabrosti. Zbog toga ga zovu Ebu Haris, pa mu je rekao ovaj Sefine, ja Ebal Haris, o Ebu Harise, kaže ja sam štićenik Božijeg poslanika. Kaže pa je lav oborio svoju glavu i prošao pokraj njega, kaže pa sam slijedio to glava sve dok, me, sve dok me nije izdao iz te, kaže, šume. Zatim je, kaže, stao opet i oborio svoju glavu i kaže, mrmljao i rikao kao, kao da želi da me kaže isprati pa sam otišao kaže svojim putem Allah subhanahu wa ta'ala je dao da lav, žestoki lav kada zna da je njegova žrtva osoba koja voli Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame dao je da tako žestoka životinja smiluje se svojoj žrtvi također braćo moja draga poslušajte iz sljedećeg primjera islam šta je islam koji je zagovarao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame šta je tu ljubav koju su davali ashabi Božijem poslaniku i šta je ljubav koju je davao Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame svojim ashabima ovo je primjer za sigurno kojeg nije zapamtila istorija prije naših poslanika niti će ga zapamtiti posle naših poslanika to je primjer istinitosti riječi Božji poslani, riječi Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Zaista smo te mi poslali kao milost svjetovima. I pored svih ovih dobrih osobina vidjet ćemo da neprijatelji Islama nakon 1400 godina dali su sebi za pravo da vrijeđaju poslanika sallallahu alaihi wasallame, da ga nazivaju pogrednim imenima. A neka oni neka oni dođu iz historije njihovih velikana sa sličnim primjerom kao primjer kojeg ćemo mi spomenuti jer nemoguće je doći sa istim primjerom. Zaid ibn Haris. Ko je bio Zaid ibn Haris? Prepustit ćemo njemu da on govori svoj događaj vezan za Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam kao što ga prenosi Hafiz ibn Hajar u istoj knjizi El Isabe. Kaže prenosi se u toj predaji, bilježi je še uh, imam Ibn Hajar, rahmetullahi alihi, da je Zaid radijallahu ta'ala anhu kada je bio dječak, otišao sa svojom majkom kod njeni u goste. U vremenu kada su boravili kod njih u gostima, napala ih je konjica drugog plemena, pa su zarobili, Harisa, e, zarobili su Zejda. Pa su ga odveli u Meku na pijacu koja se zvala Ukav. Pa ga je tamo kupio Hakim ibn Hizam i dao ga svojoj tetki po ocu, a Hatidži radijallahu ta'ala anha. Pa kada je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam oženio Hatidžu, ona ga je poklonila Božim poslaniku sallallahu alaihi sallam. S druge strane, otac Zejdov El Haris mnogo se raspitivao za svoje dijete, jer je ono rođeno kao slobodno, ali sada se negdje po pijacama prodaje kao rob. Želio je da zna da li je živo ili je mrtvo. Pa Allahum subhanahu wa ta'ala voljom i odredbom ljudi iz plemena njegovog oca, znači Zedovog oca, došli su na hađ pa su vidjeli Zeda. Pa su se vratili sa radosnom vijesti njegovom ocu pa kažu vidjeli smo Zeda u Mekke kod čovjeka koji se zove Muhammed ibn, Abdu, eh, ibn Abdullah pa je njegov otac El Haris i njegov Amidža Kaab opremili se i u Meku. Došli su u Meku, pitali za Božijeg poslanika pa kažu taj čovjek je u mesčidu. Pa su otišli u mesčid. Otišli su u mesčid pa kada su sreli Božijeg poslanika malo kao da mu se dodvore i kažu o sine Abdul Muttalibov. Abdul Muttalib je bio jedan veliki uglednik u Mekke. Pa mu kažu, o sine poglavara Mekke, Pa opet su počeli spominjati dobre osobine Kurešija. Kažu, vi ste, poz, vi ste poznati po dobročinstvu. Pa kažu Božijem poslaniku, mi smo došli po naše dijete koje je kao rob kod tebe. Došli smo po svoje dijete koje je kao rob kod tebe. Pa kažu oni Božijem poslaniku, ti samo kaži koliko košta. Jer tada se roblje kupovalo. Ti samo kaži koliko košta, kaže mi ćemo ti dati još više od toga. Ti samo kaži cijenu. Kaže Boži poslanik, ali ja ne znam o čemu govorite, o čemu se radi. Pa kažu, naš sin Zeid je kod tebe rob. Kaže Boži poslanik, ako on tjedne ići sa vama, eto vam ga džabi, besplatno. Pa su pozvali Zeida. Kada je došao Zeid kod Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pogledajte mudrosti Božih poslanika, kaže, znaš li ti ove ljude? Kaže, znam, ovo je moj babo, ovo mi je Amidža. Znači, da ne bi ispalo da je ostao kod Božijeg poslanika zato što ne zna, kaže, znaš li ko su oni? Znam, kaže, ovo je moj babo, ovo je moj amiđan. Kaže, također po, dobro poznaješ mene i mojo, moje prijateljstvo prema tebi. Zato imaš priliku da izabereš. Hoćeš li sa svojim babom ili ćeš sa mnom ostati? Pa kaže Zid, rahime, rahmetullahi alihi, Ja ne bi nikada dao prednost nekom nad tobom, o Boži poslaniće. Ti si meni kao otac i amiđa kada su čuli njegov otac i Jamiđa ove riječi, kažu, sine, pa znaš li šta radiš, ostaješ u robstvu cijeli život. Znate šta znači biti rob? Ne smiješ nikome kazati ne mogu i neću, ti si roba koja se prodaje, ne možeš posjedovati i metak. Ali kažu oni njemu, ti izabireš da ostaješ rob. Daješ tome prednost nad svojim babom, nad svojim Amidžom, nad svojom porodicom. Pa kaže njima Zid ponovo, ja sam svjestan šta radim. Ja sam vidio kod njega nešto zbog čega ne mogu dati drugima prednost nad njime. Pa kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio veličinu ljubavi Zejda prema njemu, uzeo je Zejda za ruku i odveo ga kod Kjabe pa je kazao svjedočite, svjedočite da je Zejd od danas moj sin, ja njega nasljeđujem i on mene nasljeđuje pa kada je to vidio njegov otac i njegov amiža vratili su se kući i ostao je Zid kod Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame od tada su Zida zvali Zid sin Muhammedov sve dok nije Allah subhanahu wa ta'ala derogirao ovaj propis u ajetu gdje kaže ud'uhum li abaihim هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم zovite ih po očevima njihovim to je kod Allaha ispravnije a ako ne znate imena očeva njihovih pa braća su vaša po vjeri i, štiće, i štićenici su vaši braćo moja draga pogledajte ovdje pogledajte ovdje zbog čega je ostao zid kod Božijeg poslanika Je li ostao zbog novca kojeg mu je davao Boži poslanik? Ostajao je da ostane rob cijelog života. Braću moja draga, to je razlika u islamu kojeg je zagovarao poslanik, islamu kojeg mi praktikujemo. Wallahi billahi, naša djeca bi pobjegla iz naših kući kada bi im se sutra pružila prilika. A kamol da ne govorimo da li bi tuđe djete kod nas ostalo. Rođeno djete ne može živjeti sa svojim ocem. Mm To je, braćo moja draga, razlika između islama s kojim je došao Boži poslanik i razlika između islama kojeg mi praktikujemo. Imam osjećaj da mi dosta puta glumimo i dosta puta samo u vanjštini prihvatamo islam. Dosta puta glumimo da imamo lijep ahlak, dosta puta glumimo da imamo lijep moral kada smo s ljudima, ponašamo se lijepo. Kako ćemo saznati najbolje kakav je neko musliman? Upitajte njegovu suprugu. Upitajte njegovu djecu kako se on ponaša prema svojoj djeci i kakav je u kući. Kakav je njegov ibadet, ima li noćnog namaza, postili, kako daje svojoj ženi prava. Zato kažem, imam osjećaj da dosta puta glumimo, jer braćo moja draga, Do mene dolaze svakakve informacije, zato ovo i govorim. Ne može se desiti da čovjek koji u vanštini slijedi Božijeg poslanika da dođe kući pa isprebija svoju suprugu da ne može mjesec dana izići iz kuće zato što je stid da neko vidi njene modrice. Ne može se desiti čovjeku koji slijedi Božijeg poslanika negdje pred narodom kada dođe kući ženu ucijenjuje time što žena ima djece pa kaže ko će te sutra uženiti ako te ja pustim. Ucijenjuje ženu na takav način ko će te sutra uženiti zato što imaš ti sa sobom nekoliko djeci. Gdje je, braćo moja draga, tu slijedjenje Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame? Gdje smo od onih hadisa gdje stoji da je Božji poslanik sallallahu alihi wasallame da je se utrkivao sa Aishom? Ko je se od nas utrkivao sa svojom ženom? Gdje smo od onih hadisa gdje kaže se da je Boži poslanik zvao Aishu, ja Aiš, u Aišice, ja Humeira, o crvenka sto bijela, kako mi dozivamo svoje supruge. Gdje smo mi od hadisa da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam pomagao svojoj porodici u kućanskim poslovima. Braćo moja draga, to je slijedjenje Božijeg poslanika u svemu i krupnom i sitnom. Bojim se da mi imamo dosta puta pogrešnu viziju šta je to slijedjenje Božijeg poslanika, pa mislimo da se slijedjenje samo ogleda kroz tri stvari, izgovaranje amin i micanja prsta na tešehudu i puštanju bradi. To su za sigurno stvari koji su sastavni dijelovi Islama, ali je to samo jedan mali dio Islama, jedan mali dio Islama, jer pogledajte samo hadise koji govori o vrijednosti ponašanja prema svojoj porodici. Kada smo tako veliki i dobri muslimani, pa zar nismo čuli za hadis gdje kaže poslanik Hajrukum, hajrukum li ehlikum, tri riječi, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojoj porodici. I kako može taj čovjek koji slijedi poslanika istući svoju ženu na takav način? Kako može takav čovjek prijetiti svojoj ženi na takav način? Ko ćete sada sa djecom? Što znači, budi mi robinja, cijeli život me trpi, zato što si Allah te iskušao time da imaš djecu sa mnom. Gdje je tu, braćo moja draga, praktikovanje sunneta Božih poslanika, sallallahu alihi wasallam? Zato da se vratimo, nakon što smo spomenuli nekoliko ovih primjera, da se vratimo našem predavanju. Čovjek musliman trebao bi da pokuša i da se trudi da slijedi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame u svemu krupnom i sitnom. Zašto čovjek da slijedi Božijeg poslanika? Govorili smo, ali možemo malo pridodati još pojašnjenja. Prvo to je naredba Allah subhanahu wa ta'ala, drugo obraćam moja draga, time se iskazuje ljubav prema Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallame. Jer, braćo, ne smijemo nikada zaboraviti jednu stvar, a to je da nas je Božji poslanik podučio kako da obožavamo našeg gospodara. Božji poslanik nas je podučio kako da obožavamo našeg gospodara. Možda mi ne razmišljamo kolika je ta blagodat, ali vidjet ćete veličinu te blagodati kada pogledate ljude da obožavaju kravu tada ćete shvatiti veličinu blagodati. Da su se ljudi spustili na nivu, vallahi billahi, ja ne mogu da shvatim kako razuman čovjek se može spustiti na nivu da obožaje kravu. Ali, braćo moja draga, dalalet, zato kolika je velika blagodat Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallam, prema nama. Zato Boži poslanik bi trebao nakon Allaha dželle dželaluhu da bude vjerniku preči od svega pa i od njega samog. Poznat je hadis Omera radijallahu ta'ala anhu da ga ne citiramo kada je kazao Dra, Boži poslaniće draži si mi od svega osim od mene samog. Pa kaže Boži poslanik ne, ne o Omere. Kaže sad si mi draži i od, mene samog. El ane ja Omer, e sad je Omere tvoj iman potpun dok ti ne bude draži Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame od svega na dunjalu koji od tebe samog tada to je potpun iman zato ćemo mi vidjeti da je najbolji pokazatelj ljubavi prema poslaniku kako čovjek praktikuje islam. Dosta puta ćemo naći ljude da se lupaju u prsa da su dobri muslimani, da slijede Božih poslanika, ali kada dođe da mora izabrati ili slijedjenje poslanika ili slijediti svoje strasti, vidjet ćete kako bez mnogo oklijevanja prihvata se onoga što ga u što ga pozivaju njegove strasti. Zato kažemo, ljudi su kroz historiju uvijek bili u velikoj potrebi sunneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, ali ne znam da su muslimani doživjeli vrijeme kada je potreba bila veća od ovog vremena, kada je bila potreba slijedženje Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam od ovog vremena u kojem sada mi živimo. Jer braćo, mora da znamo i da budemo svjesni jedne stvari, a to je da nema sistema, niti da ima zakona koji može izvesti čovječanstvo iz zablude, grijeha i nepravde osim Allahu subhanu wa ta'ala zakon i sunnet Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam. sallam. U nastavku predavanja spomenut ćemo, braćo moja draga, ukratko nekoliko stvari u kojima bi se trebalo ogledati naše sliđenje Božijeg poslanika. Iako kražimo ukratko i nekoliko stvari, jer spomenuli smo kada bi htjeli govoriti mnogo je stvari u kojima mi treba da se ugledamo u Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam spomenut ćemo samo neke od njih jedna od tih stvari jeste samo odgoj i čišćenje duši da čovjek ibadetom da li obaveznim, da li na filom, da li ibadetom, tjelesnim ili materijalnim, očisti sebe, očisti svoju dušu. Čovjek koji poziva druge ljude, misionar, trebao bi da dođe na taj stepen da samo mu se kaže to je dozvoljeno, a to je zabranjeno. I da to bude zadnja riječ. Kada čovjek uspije to sa svojom dušom, onda će mu biti mnogo lakše da druge ljude odgaja. Jer, braću moja draga, nažalost mi dosta puta upadamo u jednu grešku. Pozivamo ljude u neke stvari o kojima nemamo znanja ili pozivamo ljude u neke stvari u kojima mi još sebe nismo odgojili. Možda u toj stvari u kojoj pozivaš čovjeka tebi je preče da se vajzi nego tom čovjeku koji ti vajziš. Zato kažemo minimalno što bi čovjek trebao od pridržavanja i slijedjenja Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste na svakom ovaj u svakom slučaju da čovjek se pridržava temelja islama. Prva stvar obavljanje namaza. Velika pažnja kada je u pitanju namaz u džematu, post, zekjat, obavljanje hadža, normalno za one osobe koje su u mogućnosti da se čovjek okiti lijepim ahlakom, na prvom redu dobročinstvo prema roditeljima. Stvar koja je zasigurno mnogo zapostavljena da se dadne prioritet roditeljima nad djecom i nad suprugom. Također da se okitimo mnogim drugim lijepim svojstvima o kojima ćemo malo poslije govoriti opširnije. Također da se čovjek odgaja i čisti svoju dušu učenjem Kur'ana, čistim zikrom, na filama, kako na filama u namazu, tako i u drugim ibadetima, kroz post, kroz sadaku, kroz noćni namaz, obavljanje potvrđenih sunnita. Također, dobro, dobro sredstvo za čišćenje duši jeste borba na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, džihad. Borba protiv oni koji se bore protiv Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, svako s odno svojim mogućnostima, neko će puškom, neko će jezikom, neko će olovkom, neko će i metkom. Ali je to zasigurno jedan dobar način da čovjek očisti svoju dušu. Također, braćo moja draga, obilazak rodbine i pažnja siromaha. Za sve što smo prije spomenuli i na file i hađ i post i sve, postoje mnogi argumenti, ali nisam mogao kada sam pripremao predavanje, a da ne spomenem ovaj hadis koji ukazuje na vrijednost pažnje siromaha i iznemoglih osoba. U hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala nam stoji da je Boži poslanik kazao Es sa'i alel ermeleti kel muđahidi fi sebi lillahi evil qa'imi lejli sa'imi naharu. U hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala mu stoji da je Boži poslanik kazao onaj ko se brini o hudovici ili o siromahu, ta je kao muđahid na Allahovom putu. Ili je, kaže, kao onaj ko cijeli dan posti, a cijelu noć klanja. Ovaj hadis samo treba kazati da je zabilježio Buharija i Muslim i da oko njegove vjerodostojnosti ne postoji nikakvo razilaženje. Kaže Boži poslanik, onaj ko se brini o hudovici ili o siromahu, ta je kao muđahid na Allahovom putu. Mi se u hudovicama samo počnemo briniti ako neko počne razmišljati o drugoj ženi. Nema neko da razmišlja o tome i da se treba o nekim ženama koje nemaju muževe brinuti bez toga. Druga stvar u kojoj bi se trebalo ogledati naše slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wasallame jeste slijedjenje Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame u lijepom ahlaku i dobrom moralu. Čovjek musliman dosta puta zaboravi ali treba da zna, treba da zna da nema osobi na zemlji da je dostigla kada je u pitanju ahlak i moral ono što je dostigao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Niti postoji dobra osobina a da Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u njoj nije dostigao dunjalučki vrhunac. Koju god osobinu da spomenimo, da li milost, da li blagost, da li to kako su ga ljudi voljeli i kako je on druge ljude volio. Da li skromnost, da li hrabrost, davanje drugima prednosti nad sobom, tu ćemo naći Božije poslanika, sallallahu alihi wasallame, da je dostigao dunjalučku potpunost.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 Ovdje, da ne bi nabrajali sve osobine pojedinačno, treba spomenuti samo dvije stvari koje ja vidim da su potrebne, a to je pod ovu da čovjek slijedi Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallame u ahlaku potpada, braćo moja draga, i to da čovjek vodi evidenciju i pažnju o svom vanjštini, o svojoj vanjštini, o svom izgledu. Kada je u pitanju odjeća, kada je u pitanju, u pitanju tijelo. Jer, braćo moja draga, to također na jedan način ukazuje na veličinu onoga u što čovjek poziva. Ako se čovjek lijepo sredi normalno u granicama njegove mogućnosti, to zasigurno ukazuje na veličinu onoga čemu on poziva. I jedno svojstvo samo koje ćemo izuzeti, da malo samo vidimo kako je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je dostigao tu vrhunac, a to je svojstvo stida. Prenosi se tamo u vjerodostojnom Adisu kod Buharije i Muslima, kada su Asabi opisivali Božih poslanika, kažu, bio je stidan više nego što je stidna djevica u svojoj odaji. Inače, Arapi kada želi da ti kaže da je neko dostigao vrhunac stida, kaže, to je djevica u svojoj odaji kod nas to sada više ne prolazi, ali kod njih, kod njih je nekad to bio primjer. Ako želiš da kažeš neko se mnogo stidi, to je djevica u svojoj odaji koja ne izlazi iz kuće. A kažu oni Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam više je se stidio od djevice u njenoj odaji. Zato, braću moja draga, dosta puta treba da se zapitamo gdje smo mi od ovog svojstva. Dosta puta mi dopustimo svojim jezicima da govore stvari, s kojima nije Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Gdje je taj stid od Allaha subhanahu wa ta'ala? Gibetimo našu braću muslimane, govorimo o ulemi, govorimo o islamskim misionarima, o dajijama, o profesorima, govorimo ono što mi nismo zadovoljni da neko o nama govori. Zato, braćo moja draga, čuvajte se toga. Dakle, čovjek ako se okiti ovim svojstvom, a to je svojstvo stida, postiće uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć dvije koristi. Prva korist jeste da će na taj način zar, zarobit i pridobiti srca onih ljudi koji poziva. Jer svi ljudi voli to svojstvo i to je zaista, ajde da kažemo, ostavlja velikog traga na osobe koji se pozivaju. To je jedan veliki razlog da ljudi private ono čemu i poziva insan. Druga stvar, Druga korist od ovog svojstva jeste da će čovjek biti daleko od toga da uradi neku stvar koja njemu ne doliči. Pa, na primjer, čovjek neće sebi dozvoliti ako se stidi da se naljuti toliko da se neće moći kontrolisati. Pogledajte samo primjer Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Privodimo kraju, nemojte se sikirati. Poznati primjer Enesa radijallahu ta'ala anhu, kada kaže ja i Boži poslanik jedne prilike smo išli kroz Medinu na Božim poslaniku je bio grub ogrtač pa ga je stigao kaže jedan Arab Beduin pa ga je kaže potegnuo s leđa za njegov znači za njegov okovratnik toliko jako kaže da sam vidio tragove na, Boži, na vratu Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame Prva stvar pogriješio je što je ga toliko povukao. Druga stvar, pogledajte kako se obraća pa kaže Ja Muhammed, mur li min mali Allahi levi indek. O Muhammede, čak mu ne kaže ovo poslaniče. O Muhammede, naredi kaže da mi se da od Allahovog imetka koji je dao tebi. Kaže Enes radijallahu ta'ala anhu pa je se okrenuo Boži poslanik, nasmiješio se pa je naredio da mu daju. Treća stvar, i time ćemo ako Bog da, i privoditi kraju ove stvari, a to je gdje bi trebalo da se ogleda naše slijedženje Božih poslanika sallallahu alaihi ve sellem u svakodnevnom životu, a vezano je za našu tematiku, jeste vraćo da pokušamo slijediti Božih poslanika sallallahu alaihi ve selleme u misionarstvu i davi, jer je njegov život, čitav život je bio misionarstvo i dava. Da pokušamo da koristimo načine koje je koristio Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, da imamo ciljeve koje je imao Boži poslanik, da svatamo situaciju koja nas okružuje, prostor i vrijeme, onako kako je to svatao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, jer treba da znamo da je ta metoda Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame metoda koju je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu i pohvalio je pa kaže قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدُعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Reci, ovo je moj put, ja pozivam ka Allahu imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. Ovo mi ćemo ako Bog da sljedeći put malo više govoriti kada kaže, Boži, kada kaže Allah Đelešanu ala basiratin, imajući jasne dokaze. O tome ćemo ako Bog da u sljedećem predavanju govoriti o ovom svojstvu basire, jasnoće dokaza, jasnoće ciljeva. I na kraju, braću moja draga, znam da vam je dosadilo, ali kada govorimo o ovoj tematici da slijedimo Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa selleme u misionarstvu, vidjet da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa selleme kroz svoj život dao nekoliko smjernica kada je u pitanju misionarstva. Mi ćemo spomenuti samo tri i time ćemo ako Bog da završiti. Veoma bitne stvari i nepoznavanje tih stvari dosta, dosta je problema donijelo na našim podneblju. Prva stvar, braćo moja draga, kada išitavamo životopis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a naročito gledajući njegov životopis s aspekta misionarstva, vidjet da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam mnogo posvećivao pažnju davanju prioriteta. Mi dosta puta, braćo moja draga, ove stvari slušamo na predavanjima, ali kada dođe praktični dio, kada to treba sprovesti u praksi, dosta puta zakažimo. Treba da znamo, braćo moja draga, i ne smijemo to nikada zaboraviti, a mi to zaboravimo prije nego što izražimo s ovog predavanja, jednu stvar, a to je najveći grije koji se može učiniti na dunjalu koji je počiniti širk. A najveći sevab da čovjek uradi jeste da iskreno obožaje Allah subhanahu wa ta'ala, da ima čist teuhid i ispravnu akidu. Zato ćemo naći tamo islamske učenjake koji su to preuzeli iz hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kažu prvo i najbitnije što će čovjek pozivati ljude oko sebe jeste ispravna akida koja je čista od primjesa širka i novotarija. Prva stvar koju će čovjek pozivati jeste akida. Zašto ovo ovoliko podlašimo? Zato, braćo moja draga, što mi nekada iz svoje ljubomore prekomjerne kada se krše Allahove subhanu wa ta'ala granice nekada reagujemo više nego što treba i samim time sebi zatvorimo vrata da ne možemo ukazati na veće stvari primjer radi primjera radi nekada se posvađamo u džematu zbog toga ko miče prstom ili ko ne miče prstom ili ko kaže amin ili ko ne kaže amin i samom tom svađom sebi zatvorimo vrata da tim ljudima ne možeš pojasniti stvari koje izvodi iz vjere islama zatvorio si sebi vrata a pri mnogim ljudima muslimanima ima mnogo širkijata i mnogo dijela koja izvode iz vjere islama. Neko će možda i kazati, pa možda ti malo i pretjeruješ. Nije, braćo moja draga. Pogledajte hadis Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu, kada je poslao Muaza radijallahu ta'ala anhu u Jemen. Šta mu je kazao? Inneke se te'ti qawmen min ehlil kitab, fel tekun evvalu ma ted'uhum ilihi šehadetu en la ilaha illallah. Ti ćeš, kaže, doći stanovnicima i sljedbenicima prijašnjih knjiga prvo u šta ćeš ih pozivati jeste šehadet. Da vjeruju, kaže, en ju vahidu Allahe u jednoj drugoj predaji, da, kaže, Allah subhanu wa ta'ala ispravno obožavaju. Pa kaže, Boži poslanik, ako ti se odazovu, pa ako ti se odazovu, pozovi objasnim propise namaza. Drugi hadis od Ebu Zerra, koji je također vjerodostojan, kaže Ebu Zer, došao sam jedne prilike Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, pa mi kaže Božji poslanik, ni jedan rob nema ni jednog groba koji kaže la ilaha illallah a zatim umri na tome da neće ući u džennet Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori Ebu Zer i kaže nema ni jednog groba koji kaže la ilaha illallah a zatim umri na tome da neće ući u džennet ne znači da, da neće ući u džehennem da odrapa svoje grijehe ali ući će u džennet kaže Ebu Zer to mu nekako djelovalo čudno kaže vo in zena vo in saraq pa makar kaže činio blud i makar krao, kaže Boži poslanik, wa in zena wa in sarak, pa makar kaže krao i makar činio blud. Ebu Zer opet ne može da shvati, wa in zena wa in sarak, kaže Boži poslanik, pa makar činio blud, pa makar krao. Ebu Zer treći put, Boži poslaniče, pa makar krao i makar činio zinaluk, kaže Boži poslanik, makar krao i makar činio zinaluk, pa makar to, kaže, ne bilo pravo Ebu Zeru hadis je rodostojan. Pogledajte, braćo moja draga, prva stvar, teuhid, prva stvar, la ilaha illallah. Zato, braćo moja draga, ovo je jedna veoma bitna stvar, Ovo ovaj je hadis o Ebu Zerro zabilježuje Buharija i Muslim. Druga stvar, kada je u pitanju popravljanje grešaka ljudi, a o tome ćemo mi inšala imati zasigurno jedno kompletno predavanje, ali kada govorimo znači o misionarstvu, u čemu bi trebali da se ugledamo u Božijeg poslanika, kako da uklonjamo i reagujemo na greške ljudi, preporučeno je, braćo moja draga, onako kako je uklanjao i kako je reagovao Boži poslanik sallallahu alihi vasallame, a to je indirektno i općenito, a ne direktno i pojedinačno. Šta ovo znači? Kada čovjek primijeti da je neko uradio grešku, možda ja noća znam da je neko uradio od vas neku stvar, pa i ja kažem ovdje na predavanju, ne kažem taj, taj je uradio, već općenito kao što je bila praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme koliko puta su mu dolazili asabi i kažu dotičnu stvar i zna se počinioc ali izlazi Božiji poslanik sallallahu alejhi ve selleme na minber pa kaže ma balu aqwamin šta je kaže ljudima radi to i to ne spomeni nikoga po imenu zato islamski učenjaci kada govori o ovom načinu ukazivanja na greške kažu on nosi sa sobom dvije velike koristi prva korist to će biti lakši onoj osobi koju ukazuješ grešku da lakše prihvati istinu. Lakše mu je da prihvati istinu u osnovi nisi ga prozvao i ne, kaže neće se kod njega bu, buditi emocije. Manje će reagovati i druga stvar, to će biti opomena i onima ostalima koji radi ista djela. Kada čovjek kritikuje jednu osobu za, o, za djelo, možda kraj njega ima ljudi koji radi isti to djelo, ali ne osjećaju se sa njim. Ali kada čovjek općenito kaže šta je ljudima pa jedu kamatu, Možda ti ciljaš jednog, a ono njih deset tu kamari jedu svi kamatu, a oni svi kontaj... E, Boga mi ovo mene še proziva. To je, braću, moja draga općenitost. A da ti samo kazu jednom, e, što jedeš kamatu? Oni ostali bi rekli, dobro je, ne znaš ih za mene. Ali kada čovjek kaže, šta je ljudima, jedu kamatu, a Allah djelle djelaluhu je njenom počinjivacu objavio rat. Tada svako, ko imalo ima oko kamate stvari, boji se. To je ta druga korist. Znači čovjek na takav način liječi dotični problem, a i svi ostali. Sećate se jučer što smo govorili u dženazi, zašto je propisano u Lemi i učenjacima da kada dođe dženaza, čovjek koji je izvršio samoubistvo ili neki veliki grije počinio, da ne dođu na dženazu kako bi bojkotovali to djelo. Znači to su ti načini rješavanja tih problema. I treća stvar, i time ćemo završiti elhamdulillah, jeste, braćo moja draga, blagost u misionarstvu. Treba da znamo da je osnova, osnova u misionarstvu blagost. S tim, s tim što postoje određene situacije kada se prelazi na osornost i grubost. Ali osnova, osnova je da čovjek bude blag. Kada je u pitanju pozivanje ljudi. Toliko je mnogo hadisa o tome kako Boži poslanik hvali blagost govori da Allah Đelešanu daje za blagost ono što neće dati ni za jedno drugo svojstvo, ali ja ću spomenuti samo jedan konkretan primjer kako se desilo u životu Božih poslanika. Kaže se u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Aiši. Kaže, došli su židovi Božijim poslaniku. Ko? Židovi. Pazite, ne muslimani, židovi. Kažu Božijem poslaniku, esamu alik, smrt tebi, ali Ono kao da se ne čuje, eselamu, ali esamu alik. Smrt tebi. A iša ni pet, ni šest. Odmah odbrusila. Smrt vama, kaže. Allah vas prokleo. Kaže, Allah je Đelešanu je ljut na vas. Kaže Boži poslanik Aiši, mehlen, polako Aiša, polako Aiša. Pa kaže Boži poslanik Aiši, privati se Aiša blagosti, a udalji se od osornosti. Pa onda kaže Boži poslanik, kaže ona Boži poslanik, pa jesi čuo što ti kaže? Jesam, kaže, čuo sam, ali ja sam rekao i vama, isto. Smrt meni, smrt vama, gotovo, završena priča. Ali prema kom je poziva na blagost? Prema židovima. Zato, braću moja draga, treba da pokušamo da se odgojimo na ovom svojstvu. I zasigurno ovo je jedno veoma, veoma poželjno svojstvo kod islamskog misionara, a naročito kada gledamo u kakvom vremenu mi živimo, u kakvim okolnostima i kako neko jedva čeka da neko napravi neki ekses, nešto uradi grubo, pa da prišije etiketu mnogim drugima kako su to ljudi koji ne poznaju etiku, niti moral, niti blagost. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da popravi stanje muslimana. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogni muslimane u svim dijelovima svijeta i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk